Maialen, beha, zubieta, egunon. Egunon. E, zu bitxi-bitxi eh, kolektiboko e, eh, kidezira. lehen galdera, biziki simple, kolektibo hori zer da, e, susen, bitxi-bitxi, zertarako, eta zesederekin txartu duzue? Bitxi-bitxi kolektiboa, queer kolektiboa da. Radikalki, edo egotik, transfeminista, anti antikapitalista eta euskalduna den e, kolektiboa da. Eta uh, eh, baionaren kokatzen gira eta helburu da ingurua biskat uh, eh, inajostea eta ikuste biskat zer uh, ateratzen da lehen. Kuihitzak zer egan nahi du, bekit, komplikatu dela definitzea baina. Begia, uh, persona bako pixka bat dola bere uh, kuir uh, izoren definizioa. Be, en fet, erretan aldugu, kuir deia de dela hetero normatibitate batetik uh, sentitzen den pertsona bat kuirra dela. Eta horrek suposatzen du, kuir kolektibo batek, baduela sede gisa, hetero normatibitate hortik uh, ateratzeko trexenak sortzea, espazioak sortzea. Gero, adibidez, ez da aski eh, justu LGBT mundukoa izaitea kuir zaiteko. Ez, Gabriela tal, geda me ez nituzte gertan dela queer denik. Ehm, duko bada horrekin ere bai uh, gizarte horrean, gizarteare egiten den kritika eta hori gutzia ere bada, queer mugimendu hortan. Eta eh, gure kolektiboan gero ez dugu berxoaz denek ere berdin definitzen, bai dira zinez pertsona bat subskat politikotik eh, hain, gehiago atiratzen eh, dutena, besteak eh, kulturaletik, eta baina lortu dugu diguzia batzen eta gure bitxi-bitxi saltsa sortzeko. Zer daiteke politikoa edo uh, kulturala, zakit kuih uh, uh, badira? Bai hori da, uh, nik uste badela, apiskat, oinahi orokor bat dela eta edo normatibitate horretik ateratzea, eta beste eredu batzu sortzea, izan eh, beste familie ereduak sortzea, beste bikote ereduak sortzea, uh, izan uh, identitate generotik edo uh, uh, aheman romantikoetan, aheman seksualetan, edo, fean, edo zer gauza hetero normatibitate horretik ateratzen dena be, kontutan hartzea. Eh, baina nintzen da kulturala eta politikoa, edo bakrik kulturala, megero, suposatzen da, psikatera dena politikoa dela, beraz, kuir eh, mugion politikoa, nik abintzat kuir hatxe baiten dela kuir eh, dela mugion politikoa dela. Bitsi-bitsi, izen hori ere, ez dakit, denako datu duzuen? En fet, astapenean uh, ez ginakien sobera eta nahi ginen ere euskaraz, uh, eh, euskaraz hitz bat. Eta kuir hitza berez egin du aharoa. En fet, hola eh, uh, zen estatu batuetan, hola zen kuir hitza erabiltzen e, gisa. Eta, en gero LGBT mugimendu horrek, LGBT kuir mugimenduak bere granatu du irain hori. Eta, en fet, be, indar bat bezala Eta, uh, be, ez dugu borsaz egin, hola, izul itzulpen uh, eh, eh, baina en fait, egia bitxi uartu girela, beku irretik ere askurru gubilginela. Eta bazen ere, piskat eh, bitxia, baina uh, belagitakoak eta hori bezala, eta piskat erraita, en fait, gu ere zetan gira, gizartzen bitxiak eta eta jonen gira hori ere piskat, uh, piskat uh, bebai, gure gure ipatzera. Arri bitxiak. Arri bitxiak, bitxi bitxiak edo bitxi bitxi eta gero bada ere piskat kuik mugimenduan izan, izan drag mugimenduan eta piskat hori inglesez den uh, e, bitx itza eta hortik ere batzuk ere hortik ere jandugu bazela hortik ere bai, beraz, oja, bada, badira zentzuainiz. Lehen uh, gaualdi bat uh, antolatu zinuten uh, eh, martzu hastapenean, kolektiboren lehen uh, ekin zabatzen, ez dakit uh, nola iragan den. Beraz egin duen gure lehen gaualdia martzuaren behatzean zehazaizeiteko larumataz. Eta uh, lehen abaitzen eta baionan baitzen, egin duen absolutuki uh, txaraparta kolektiboan egin ezagun. Uh, Libeazko, uh, Baskoz, karteak kudeatzen duen uh, tokia da, peina bat da eta baionako bayonako LGBTQIA plus mugimendua da eta beraz simbolikoki eta gure lehen gabaldia izan ki nahi gero nalare oiekin uh, elkajalean edo oiekin gabaldia hori eta ez biziki ongi pasa da oiekin zinez kristona jera eta oiekin lan egita biziki zinez biziki izan da eta zinez eskertzeko da eta beraz zinez hori zen hastapenean uh, eta inguruko kuir sentzen diren pertsonak elkartzea jakitea be, badirela, xitzen direla. Eta hori zen gure lehen sede, en fait, jendeak jakinezan, en fait, Bayonan badira kurri mugimenduak ez dugu, borxaz, eh, edo zakinik erranira edo Madridera, Parisera joan beharrik kurriak eh, topatzeko, bat, ba, Euskal badira, Bayonan badira. Eta hori zen gure lehen sede, deia eh, elkar zagutzea, eta jakitea, ok, uh, denako ezagutzen gira, edo ezagutzen ahal gira. Eta ideia zen lehen astapen batean, behola ez tabaida Tyler gisako zerbait antolatzea, um, jakiteko hoja, be, bako zan nula definitzen den, nor den, kokatzen den, edo Jusuki nula ez den kokatzen. Hora, gaualdi zora gaxe izan da, zinez uh, txalapartako paretak zer ditan blai ziren, beraz zinez uh, eh, dansa eta girona eta zinez uh, biziki gaualdi edera izan da. E, espazio seguru bat ere sortzeko xerea zela, sartu hain zin izenpetu duzu edenek jartabat? sarta Hori da, uh, eh, bestara sartu hain zin, uh, eh, baginuan ere sedea eh, justuki be besta eredu, beste besta eredu, eredu bat ere sortzeko otan Uh, beraz, uh, persoena bako ezak, bat ezin petu du. Eta sarta hortan, en fet, idatzia zen, ziren olako miskat mm, idei batzu, be uh, barnean den pertsona bere identitate genero eta den bezala onartua dela, bere uh, uh, berak nahi duen izenarek hauekin uh, eh, izendatzea, onespena dela oinarri garrantzitsu bat bestan, pertsona batek badola deretsua erreitea eraso bat eh, bizi duela eta badola deretsua erreitea fetor uh, eh, berezat sobera izan dela. Eta beraz, sartaren beste puntu bat izan da, onartzen, pertsonak onartzen zuela ere bai, ebe, pertsona batek uh, eraso bat jasain izan balu pertsona fean, nire gandik adibidez, ebe onartzea, berestatik afet kanporatua izaitea. Oroa joiek ziren miskati dein nagusienak, bakoitza den bezala onartzea eta eta bakoitzaren uh, eh, unespena eta eta mugak onartzea. Egan nahi du, uh, besta giro uh, justuki normatibo batean, olako gauzak uh, dira, olako begiradak, kainuak, uh, sentitzen dituzue, zuek olakoak? Hmm. Be, nik deia, e, deia hasteko nik tamen emaz egisa. Eh, deia izan, eh, izan irainak, izan e, eskoak ipurdian, izan e, provokazioak, izan denek, nustez, e, bedo mezat, maztetan, lingua bizi zein duzte horiek gauzaiak pesta giduan. Eta gero, be, kui edo LGBT, kui apus munduan izanik, e, gauzak gehitzen dira. Eta hori da, ere bai, nire ustez, gaur egungo, gizarte untako besta, giro hori, ere bai, izan uh, eh, baiunako besta edo besta erri, erri txipitako besta batean uh, alden uh, giro eta eta justuki um, gabeko eta mugen, art, mugen gabe azkenan eta jaita ue, bo, le, zaba, oh, jabea, ez da, galdera ba, da, oh, ez da edo ba, ez, galdera da, fet, mugak pasatzen hilarik, fet, be, hori zindela ongiago onartuko eta, fet, gaur egun, mila eta oitala urtan gira eta, fet, ongitzateke hori um, denak besta antolatzaile guziak izan, besta komi, besta komiteak edo, iria undiko besta komiteak, eh, hori uh, ulertu eta hori izin dela gehiago, izin dela gehiago garrikun besta bat antolatu, segurtasunik, eh, onartu gabe edo segurtasun hori, uh, eh, besta seguru bat dela, eh, segurua izan gabe. Justuki, handoko lanketa, zer zakit zer izango duzuen, handoko irabeteetan, berba, bon, jonako besta kaldu dira, ez dakit bat duzuen gogoetarik hori begira ere? Bon, Egia erran kolektibo biziki behiagira, behi behiagira eta xilinen alabaz uh, Euh, loverdoz festibala gerozti, gehi altxalili euh, kabareta, gehi hola gure arteko batu gira laguntalde hainitz, laguntalde tipi hainitz, eta horrein hogei bat gira kolektiboan, eta kolektiboa edekia dakide behi guziai, bista Beraz, um, ez dakiku usho bera jondoko ekitalia zintzen den, ez dugu ino pentsatua, ez dugu ino antolatua, eta be ikusiko dugu. Justuke, ipatu duzu uh, altxalili kabaretea, loverdoz uh, festibala, horrek ere laguntzen du e, kolektiboa sortzen eta plazara ateratzen? Nire ustez bai, nire ustez ninko zenteki eula eh, eh, karrika gure ganatzea edo tokiak edo mem toki kulturala gure ganatzea e, izan egiten duena edo mem loberdozak lortu duena egiten eta me ahi garria izan dena haste buru batez hainbeste tailer, stand-up, besta, fe, Nire ustez, eh, bai, hor, uh, sumatzen da, ebintzatik, per Euskal Egean ari dela Mm, uda behi behi bat sortzen ari dela horien inguruan eta horrek eh, bai motibatu gaitu eh, gure eh, talde hortan um, gauz guk ere gure inean uh, guk aldugun neurrian eta pixkat denak ere implikatuak bai beste talde batzuetan edo da uh, denbora hartuz, energia emanez eta hartuz bai badela beharra eta badela bereziki gogoa eta nire ustez uh, behar ezkoa dela azkenean. Azken galdera bat, jenuzu uh Euskaldunak zinetela Euskarak ere baduleko kolektibo hortan. Be bai, eh, ba, ba, bai ahunt, eh, eh, gure komunikazio guzia bizkuntzetan egiten da, gero kolektiboan egitenak ez gira denak Euskaldunak edo Euskaradunak, beraz bizkuntzetan egiten dugu, eta gure bilkuretan eta uh, siatzen girela beti Äh, plantan emaitea izultzaile bat, uh, äh, plantan emaitea äh, Euskara edo Frantzesa hitz egiten delarik edo beti hori plantan emaitea, ez da beti egresa, uh, da, baina Euskarak badu uh, bere tokia eta berezkoa den tokia. E, mila eskerren hitz, maia lehen beha, bitxi-bitxi kolektiboa orkesturik. Mede, eta, mila marka.